Հայկանուշ Բարսեղյանն արդեն 8 տարի ապրում է տարեցների խնամքի Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում։ Արդեն սեփական տուն է համարում այն, հարմարվել է, մտերմացել եւ բնակիչների եւ աշխատակիցների հետ։ 90-ամյա կնոջ կյանքի պատմությունը ծանր է, անցել է փորձություններով, դժվարություններով, տարել դժբախտություն դժբախտության հետևից։ Ասում է, չգիտի թե ինչ նյութից է շինված, որ կարողացել է ապրել միջև այս օրերը։ Կոտրվել եմ, նորից շփկել մեջքս, ասում է։ Մատաղեն եմ, եւ պատմեմ երկանա։ Ես ճղսնուց աղջիկիմ, ճանաչիա կողքը։ Դու շտղացես։ Եկան 14 տարեկան ու փաբլիկը, բարեմ փաբլիկը։ 8 տարի դա գործում րա, եկալ են երկալա փճծրա։ Կեցան բաղար վերթ օտոտին փճծրալը։ 22 տարեկանումս սակվալը, 25 տարեկանումս երբ վիրացա։ Որդին 1 տարեկան էր, դուստրը դեռ չէր ծնվել, երբ այրեացավ։ Ամուսն ու մահից հետո երիտասարդ կինը մնում է երկու մանկահասակ երեխաների հետ միայնակ։ Տարին դժվար էր, ինքը անփորձ երիտասարդ, իսկ երեխաներին ոտքի կանգնեցնել էր պետք։ Քեցալը մին հայրաստոն վշին պինչեմ մին գումոս գանը գելել։ Տորնը կլակ ասի մամա, ծյունյա եկա վաննում որսը եկ խոխեր կսպահ է ես վրծ մարդում դրնում դյուզ երլունգի։ Բաբաս եկա խոխեր կսելյա պալ է տղան էտ աղջիկը։ Մծը տղանա կուջուր աղջիկի, քեցալը մին սարերը, չոլերը, դյուզերը, պահ մծը ծրավ։ Բայց կյանքը նրա համար այլ հարվածներ էր պահել։ Դուստրը քրոնիկ հիվանդություն է ձեռք բերում։ Պատմում է, ինչ անեմ, փողի համար գիշերցերեկ աշխատում էի, որ հասցնեմ։ Իսկ մայրս մեծ կին էր, մի բան հասկանում, 10 չէր հասկանում։ Հիվանդ հիվանդացավ երեխան։ Տարիներն անցան եւ որդին ամուսնացավ։ Կնոջ հետ տեղափոխվեց Աշխաբադ։ Դուստրը Ստեփանակերտում էր։ Երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, որդին վերադարձավ հայրենիք պաշտպանելու։ Զոհվեց Արցախյան առաջին պատերազմում։ Երկար հիվանդությունից հետո մահացավ նաեւ Դուստրը։ 30 կորած կացավ մեդիկտել տաուն ծավալել ինչիլալ գիտեմ չում կոշում կեցանել կամ սուչետը մեդի բերալ մեն վսկրում ճարացի մենակ ես տունամի չեմ դեղ մի բան իմարա չուկիս սապուկը կտրան տալիմ բերաշում Հայկանուշ տատիկը մնաց միայնակ եւ մենակությունը փարատելու համար իր համար տան օկնական վարձեց թոշակի կեսը տալիս էր որ օկնի իրեն մենակ չլինի ընկեր էր իմ համար ու հարազատ վերհիշում է զրուցակիցս բայց տեսա որ ել չեմ կարողանում մենակ ապրել եկա այս այստեղ։ Եկալ եմ շնորհակալ եմ, ես գյացալ չունտա, ստեց երանոց, ստեց բալկոն են երա մին ու թաղմ ես համար եմ սեպական տոնս, լոխը տաչ ջուր տրալիս, լոխ ինձ պատև բդալիս, հրգելիս, բերնելիս, ամենան շնորհակալ եմ, ամեն իրան տղը։ Որդու զոհվելը լրիվ թևաթափ է արել արդեն ծերություն ոտք դնող կնոջը, կոտրել մեջքը, հասկացել է, որ իր ծերությունը միայն պետությունը կարող է ապահովել։ Ես մներ ավս վեց մեդիմ երկալա ես մրտանան, մինակ մի ես մատաղենիմ, կոտ թաղում լայ մարտին դիլդերի մուսելիս ծրապտկնի ամբողջի մեկա Վերջին եմ ամաս մռավ, հարտնսից 5 տարեկա մռավ, աղջիկից 4 տարեկա մռավ, իմ քուր 45 տարեկա մռավ, մարտից 33 տարեկան ծովից իմ տղաս մեն տարեկան։ Մենք իմ տղես տղան մեն տարեկան տղաս ծովից։ Երկար պատմում է 90-ամյա կինը իր դժբախտ չարքաշ կյանքի պատմությունը, ավելացնելով. «Ամբողջ օրը մեր երիտասարդության համար եմ մտածում։ Մենք մեր ապրածը լավ-վատ ապրել ենք, ինչ կլինի նրանց վիճակը։ Այս երկիրն ափսոս է, այսպես չի կարելի անել»։ Պուշտիս այնավեր պիտիկ մտիլավ քնանք։ Հասկացանք ուտակը, եթե մունք թուրքեն ուսածավ քնանք, լավ չընկնական։ Սկացե թուրքը նսածավ լավ չընկնական վեր քնանք ծավալտանի։ Բայց մունք մերզիկի մին բուր պիտի տեռնանք։ Մեր երկիրը պաշտպան, մեր հայ ազգեն կորս չտանք։ Երկիրիմս երկու հայել մնա, էլի մեր հայ ազգը կուրչիական ծավալտան։ Կյանքի փորձ ունի, հորդորում է միաբան լինել, ասում է միայն դա կարող է մեզ այս վիճակից հանել։ Այսպես չի լինի, չի մնա, խոսքն ավարտում է հայկանուշ բարսեղ Աղբեղյանը։ Կռիվներ մեր հողը շատ է տեսել, եւ եթե եկել հասել ենք այս օրերը, ուրեմն Աստված մեզ հետ է։ Այս հողին ուժը մծա, այս հողն ա վերմած ուժա տամ ըպրցնում ծիկ կացեք։ Եզրափակում ես ռուցակիցս։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։